smo učer govorili o stanicama na kojima čovjek uzima svoju neophodnu energiju da bi nastavio znači putovanje ka Allaha za ođel. Spomenuli smo stanicu iskrenosti koja je bitna za čovjeka znači dok putuje ka svome stvoritelju razložel ili na putu ka ahiret, kako kažu islamski učenjaci. Isto tako, jedna od nezaobilaznih, od bitnih stanica jeste stanica sabura, stanica strpljenja. koja je fokus čovjekovog ili čovjekove istranosti na pravom putu. I ne može čovjek istrajati na pravom putu bez sabora tamo da bio poslanik. I poslanici nije, ne bi mogli istrajati u dostavljanju te jeli, poslaničke misije osim u saboru. Pa ako su oni kao najpotpunija bića bili potrebni sabore da saboraju, onda sigurno svi koji dolaze nakon njih potrebni su, potrebni su sabora. Iz toga uzvišen je Allah Tebara Kvetala u Koranu kaže وَنَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْسٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشَّرِ الصَّابِرِينَ I mi ćemo vas iskušavati malo strahom, malo glađu i uzimanjem vaših metaka i plodova, a ti obraduj strpljive. A ti obraduj strpljive. Znači čovjek će nevjerovno je da biva čovjek iskušava i kazali smo da je iskušenje shodno njegove vjeri. Pa čovjek ne treba nikako iskušenje smatrati nečim lošim, nečim pogrdnim, da je to kazna od Allaha za ođela. Kako je došlo u hadisu kod poslanika Salosaleme, eh, u hadisu kod imala televizije od poslanika Salosaleme, da je rekao da će poželjeti ljudi koji su uživali na Dunjanuku, da mu se na odnosno koji su živali u Njanuku, da se meso njihovo kidalo kliještima odvajalo od kostiju kada vide deređe koji su dobili ljudi koji su u dženetu završili, a imali su iskušenje. Čovjek uživao i dođe na sudnji dan. Kada vidi šta je dobio čovjek koji je bio iskušavan, poželjeći da mu se meso kidalo i odvajalo od njegovih kostiju zbog nagrada koje su dobili, a nije mu se, jeli, nije bio izložen takvoj takvom iskušenju da mu tiva znači mjesto odvajeno od kosti. Već je prolazio kroz odadnje iskušenja, bilo bolesti, bilo nemaštine, slično i slično tome. Pa je, a, a, pa je iskušenje znači nagrada za to iskušenje na ahiretu. I rekao je poslanik sa osvame o hadisu koga bliži Ibn Hibban, dobit će čovjek stepene u džennetu, nikada ih ne bi zaradio svojim djelima. Šta god da radio, kada bi se raspolutio na dvije polovine od rada i ne bi nikada spavao i ne bi stalno radio, ne možeš dobiti te stepene, osim kaže Fema je zalo jer talih i bima jekra, hatta ju velivahu i ja. I Allah ga uzvišeni stalno iskušava bima jekra, onim što ne voli. Ne te iskušati onim što voliš, nego onim što ne voliš, da osjetiš da je to šta? Iskušenje. Jer čovjek kada iskuša ne ima što voli, ne osjeti da je to možda ponekad za njega iskušenje. Dok kažemo ne da dadne te stepene, ili dok ne dođe do ti stepeni. I kako je rekao poslanik sa osalem, ma ovdje je abdun ata'en hajrenu wa eusa mine sabr. Čovjeku nije da bolji dar od i, i, i, i, i, i širih dimenzija, znači obimniji od sabora. Od sabora. Jer zaista je čovjek prošao kroz unjalku, mora saborati. I braćo, najveći fađer, najveći griješnik mora saborati. Da bi čovjek saborao na fuđuru i fisku mora, mora da bi uradio fuđuru i fisku, mora saborati na njemu. Da bi čovjek otišao na večer da bi pio cijelo večer, mora je prije toga da ode da radi cijeli dan na bauštelu, da se znoji i da na večer ode šta? Da to tamo popije nemoj. Da to prokocka. Čovjek koji hoće otići negdje da uči nekakav uh, e, ovaj, uh, e, nekako ružno djelo, mora otići do njega, mora potrošiti i benzin, i, i metak, i sabora ima da dođe do njega i tako da. I svako ko želi da uradi bilo kako nepokornost mora sabora trenuti. Pa kako onda da čovjek ne sabora na pokornost, a lako ide barak i odala njemu u pokornost. Pa je sabor nemenovan svim ljudima. I nema čovjeka na zemlji koji ne mora saborati na bilo čemu. Moraš se boriti, određeno vrijeme mora doći. Tamo da čeka na veće emisiju, da je gleda na televiziji, neka mora se boriti, dođe veće da je gleda. U Znači, sabor mora ostaviti. Tio ti tio čovjek. Bio najpokorniji ili najveći griješnik, mora čekati i mora se boriti. I mora znači se boriti. Toga nije pošteđen nikom. Toga nije pošteđen nikom. Pa je poslanik sallallahu alejhi ve selleme svojim radom i svojim primjerom dao nam znači najljepšu sliku kako vjernik sabura. Pa je saburao na, u samom znači širenju dave, saburao je djeci koja su mu preselila. Koliko mu je sinova preselilo? Do. Dva, tri. Tri. Znači, bit će još rivaja. Imamo, znači, Abdullaha, imamo Kasima, Ibrahima. Ibrahima. I imamo četvrto Tajibu Tahir. Neki kažu da to da je to bio nadimak za Abdullaha, neki kažu nije, to je posebaci. U svakom slučaju nije bitno. Muška djeca su mu preselila. Sallallahu alaihi wa sallam. Bio je proganjan, znači iz rodnog mjesta istera. Nije imao, znači, hranu. Po par mjeseci mu se nije palila u kući vatra. Pa kaže, Urva je pita Ajšu, svoju tetku, gdje je Allah anha, kako ste živjeli tetka? Kaže, od vode i datula. Od vode i datula. Dolazi mu čovjek, kaže Allahu poslaniče, Edžhedeni u džuvu. Kaže, ovaj, upropastila me glad, slomila me glad. Pa šalje jednoj ženi, pa drugoj ženi, pa Trećoj ženi kažu, svaka od njih kaže devet žena, kažu وَلَّذِي بَعَثَكَ بِلْحَقْ لَيْسَ عِنْدَنَا إِلَّا مَا Tako nam kaže onoga koji te poslava za istinom, nemamo nego vodu. Znači, nema uopći ni jedne datule. Pa su dolazili, kako ashabi kažu, ponekad bi, jedan od ashaba kaže, počeo sam gubiti vid od gladi. Pazi, čovjek znači gladan, ne može ustati, ne može skretati, može, ne može voziti auto, gladan, ne može raditi teške poslove, ali da počne gubiti vid od gladi, to je zaista nešto znači ovaj, e, veliko i veliko iskušenje kroz koje su prolazili. Pa su iskušenja neminovna. I čovjek koji hoće da ide ovim putem mora znači, biti spreman na iskušenja. Ko nije spreman na iskušenja, je lakše ostaviti sve to kako došlo u hadisu, da ko bude sadržao sunneta, da je kao onaj koji istražio za žaravicu ili koji je uhtio žaravicu svoju ruku. I zašto je ovdje došlo po istovećivanje sa žaravicom? Zato što god više stežeš, sve više peče, tako? Što god popustaš, blaže ti je. A najlakše ti je kad je baciš iz ruke. Onda te više ništa ne peče. E tako i vjera. Dok si vjernik, peče sa sviju strana. I od rodbine, i od porodice bliže i e, dalje, i od društva, i od e, sigurnosti i bezbjednosti institucija i svugdje si ti ovaj meta, svakome si meta. Kad ostaviš vjeru, najlakše prolaziš, prolaziš kroz sve to, ne ogreba, ništa se neće desiti. Ja. E zato je, znači, ta su iskušenja, znači, neminovna ljudima. No, međutim, braćo, čovjek za ta iskušenja očekuje nagradu. Pa nije isto kako je rekao Omar, a, kaplana, kjeđenjalo, kaplakom finna, na, na bitci na Uhudu. Kažu, nije isto naši mrtvi u džehennemu, vaši mrtvi u džehennemu. Ne može biti isto. Moja iskušenja, ako Bog da, bit će, ovaj, bit će protu nagradu u džennetu, inša Allah. Jer biste vam muslimane. A iskušenja drugih neće biti. Pa je zlo da čovjek sabura i trpi i opet u vatru džehennemu.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 Čovjek živi 60 godina. Kako je rekao poslanik Sala Osrme, da je prosječan život čovjeka ili 60-70 godina. Danas mi kako živimo, već vidimo sa 40 godina da ljudi idu na zračenja, na već nekoliko operacija imao i tako dalje, Allah zna dok pređe. Zbog stanja u kakvom čovjek živi. I do 15. godine u našim podnebnima tu negdje nisu otprilike obavezan. Pa ti je ostalo 45. Od tih 45 podijeli, 15 ti treba za rad, firma to hoće, 15 ti treba za spavanje. Jel u redu? Trećina, 8 sati treba za spavanje, 7-8 sati, jel? I ostalo ti je 15 godina, ne samo za ibadet, da razgovaraš sa ženom i sa djecom i da ih odgajaš i da odeš popivati auto i da radiš sve druge poslove što imaš privatne mimo firme da obavljaš. Kada bi izračunao koliko ti je ostalo za ibadet, hoće li ti ostati dvije godine ili ili. Maksimalno za ibadet je ostalo dvije godine. i za dvije godine čovjek ode vječno u džahennam. Treba da ode u džahennam. Zato što je taj propao trgovac, taj ne zna trgovat nikako. Ako si za dvije godine prodao, dvije godine, dvije godine do Njaluka kupio sebi vječni džahennam, onda zaista treba da ješ u džahennam, jer ti ne, ne, ne zaslužuješ nikako da živiš na zemlji. Znači, da im čovjek kazao, ja sam muslim, nisi ti musliman, šta si musliman kada spavaš? Proučiš, dovoljno imaš spavati u redu, imao si nije da spavi badet, međutim, jer se mučiš? Na radnom mjestu, kako se mu musliman, obaviš svoje namaz i nastaviš raditi. Nemaš tu pa da ti kažeš, ja posebno se trudim nešto za vjeru na radnom mjestu. Znači, ne ostaje ti za tvoj trud, za vjeru ne ostaje ti puno. I čovjek nije spreman ni to da osabura znači o tome. Iako je dao svome gospodaru Tebara Keotala ugovor, ugovor i poslao mu je poslanika da ga opomene i poslao mu je dokaz za njega ili protiv njega. Pa je sabor, braće moja, neminovna stvar. I sabor biva tamo gdje čovjek ne može promijeniti. Sabor može biti pogrdan, ali tamo gdje čovjek ne može promijeniti, a većinom se tako dešava. Iskušenja razna, gubitak i mjetka, porodice, e, ne znam, bližnji, daljni, e, doma, krova iznad glave, stvari koje nisu svojim rukama, tu čovjek mora biti sabor, saburli i da bude zadovoljen sa Allahom, te barak tala odredom. Što bude se desiti? Jer sve što se desi, o, a, o kulle šein halaknahu bi kader. I sve smo stvorili sa odredbom. Znači sve je određeno. Sve ima svoj početak, sve ima svoj kraj. I sve će, kako je počelo, tako će završiti. I znači, bez Allahove odredbe ne može se ništa desiti. Znači. Jedne prilike spominje, ovaj, a, spominje se od, od Ahmeda ibn Sa'ida, to je otac ibn Hazma. To je otac ibn Hazma velikog imama Ibn Hazma Zahirija. Da je, kaže, u njihovo vrijeme bio emir koji je imao jedan dan da sluša pritužbe ljudi. Svako dođe taj dan i kaže ja imam tu i tu potrebu, imam tu i tu pritužbu. Pa je došla jedan dan jedna žena i kaže a, imam ja, kaže, ovaj, potrebu moj sin je kod tebe u zatvoru. Kaže, ko je tvoj sin? Kaže, taj, taj, pa mu spomene ime. On je u zatvoru, vi ste ga zatvorili, kod tebe u zatvoru. Kaže, pa zar još nije ubijen? Kaže, ubiti, odmah. Odmah ubiti. Ko je sada posjetio Emira na sina? Majka. Bilo bi joj draže da on bude živ i da bude u zatvoru, to tako, nego da bude mrtav. I on napiše tamo, kaže, jušnak alel faur. Jušnak u arapskom znači objesiti. Jušnak alel faur. I pismo je napiše tamo onome ja, čuvaru zatvora, odmah objesiti. I ona sada stoji, žena tu, izgubljena sva. Kad nakon ona iziđe, taj mladić iz zatvora. I priđe majici, grni majici. I sada, Emir pobjesnio ja naredbu izdao da se ubije, da se objesi. I odjedan put kaže, zovite mi mamu ovoga čuvara zatvora. Kaže, šta je ovo? Zbog čega ga nisi objesio? Pa kaže, kaže, vladaru, ti nisi napisao da ga objesim, ti si napisao da ga pustim. Kaže, daj pismo. On čita pismo tamo mjesto da je napisao juš na palel for, odmah ga objesiti, napisao jutla kalel faur, odmah ga pusti. Znači on je zamijenio dva harfa u riječi i mjesto objesiti pusti. I on čita i sad vidi njegov rukopis, nije niko ništa mijenjao i ne može vjerovati. Jušna kalel faur, jutla kalel faur. Kaže, jutla kalel, jutla kalel faur. Kaže, jeste, odmah ga pusti. Kaže, Allah kad hoće nešto, onda on to uradi i to mora biti tako. I kaže, pusti. Znači, a Allah zađer kada hoće robu dobro, ne može niko doći, ne može to promijeniti, nema, nema puta i načina to izmijeni. Jedan od kadija u Egiptu, kaže, uhvatili smo čovjeka koji je optužen za ubijstvo. I kaže, sve smo dokazali da je on ubica. I kaže, mi smo izašli taj dan na presudu, znači sva rodbina sve sjedi da presudimo njemu za ubijstvo, dok, dokaz protiv njega da je on ubica. Nepobiti dokaz, znači. I ja, kaže, čitam, kaže, presudu i u presudi Firo piše zaslužuje smrtnu kaznu. Ha. Osveta, pisas. I ja, kaže, čitam ono što je napisano, ja napisao, kaže, i čitam i, kaže, vidim da piše zaslužuje smrtnu kaznu i ja, kaže, čitam oslobođen je presudu. I ne mogu, kaže, ne mogu, jednostavno, kaže, pročitao i stao. I ljudi već gotovo. Radost je već u sud, gotovo je već. Ne mora, nema više, nije to igra, je u redu. I kaže, one sve kadije oko mene što su bilo, što sa mnom radili skupa, kaže, gledaj u mene. Ja, kaže, smetam one listove i u kancelariju. Onako, kaže, sam u mu, muka me nekakva spopala. Odluka je jedna bila moja, kad je braća muslimana, to je šedijetska presuda bila. Kaže, odlučio da on bude ubijen. Da se pisac sindiči. A ja, kaže, Kaže, ušao u kancelariju, kaže, ulazi za mnom par tih kadija, kaže, slušaj, kaže, mi znamo da ti nisi podmitljiv. Čovjek vjernik, boji se Allaha za ođel. Jer čovjek, braćo, kada je vjernik i kada je kadija i bude sudio po svome znanju, Allah zna kakve drže može dobiti. Kada je pravedan. I kažu, mi znamo da ti nisi podmitljiv, da te niko nije podmitio, to znamo sigurno. Kažu, možda ovo da Allaha i šareta. Allah hoće nešto ovim. Hajmo, kaže, iz početka postupak pokrenuti po pitanju ubistva te osobe. I kaže, postupak iz početka za 15 dana, kaže, uhvatili pravu osobu koja je priznala ubistvo. Znači, Allah htio da toga čovjeka spasi da ne bude ubijen nepravedno. Ali oni su imali argument, ne bi bio kriv da su ga ubili. Bilo bio kriv kod Allaha, ne bi. Zato što imali argument, da ti si ubica, on više nisam, ali imali argument da jesi. Da su u tom momentu ubio tu, da si jedinik, da, da, da. Imali su nekakve argumente. Međutim, kada je došao čovjek pravi, kaže, ja priznajem, ja sam ubio, jesam priznaje čovjek ubistvo. Pa se onda izvršio kisas, jel? Jedan od, od, od vladara je imao svoga vezira, koji što god da se desi kaže govorio bi To je dobro. To je dobra odredba. To je dobro. I šta god da se desi, kaže, to je dobro. I jedne prilike jeo je sa tim vladarom svojim i vladar se posjeće. U, kaže on, to je dobro. Kaže, od tebe u zatvor. Ima u zatvor. Kad su ga poveli u zatvor, kaže, to je dobro. U zatvor i u zatvor. Jel? Do sad više ovome da sluša, to je dobro. I izlazio ovaj, je on sa svojim vezirom u lovu. Lovio. Lovio. Strijelo. I jedne prilike lovio, ali ode sam. Sad je vezir u zatvoru. Sad on ode sam u lovu. I izlazio je, iziđe van dometa svoje vladavine. Upadne i neka ga plemena uhvate. Kad su ga uhvatili, doveli ga pred njihovog kipa da ga zakolju kao kurban kip da da prinesu. Ne možete dokazati više, vladar nisi vladar gotove, ne možete više dokazati to. To ne vrijedi više kad se došao, jel, kod drugi, završeno je. Kaže, pa kad su ga digli nož da ga kolju, ovaj mu jedan vidi na ruci da je posjećen, da je prst posjećen. Kaže, ne klati ga, kaže, ne može, kurban mama mahanu. <laughs> Nemoj ga, kaže, hvat, kaže, kurva, ima vahan. Pa su ga, pust, kažu, ne, ne, idi, kaže, idi, idi, idi, kaže. Pa je došao ovaj nazad viziru, kaže, u redu, kaže. Svatam, kaže, kada si rekao, kaže da, kad sam se posjećao da je to dobro, to sam razumio. Ali zašto si rekao da je dobro kad si ošao u zatvor? Pa kaže, vidi, kaže, ja su ti skupa izlazu u lovu. I kad smo bili skupa u ovoj nas dvojicu, ti si imao ranu, a ja sam bio čitav. Pa bi ja bio kod vam istitav. <laughs> pa je čovjeku sve što se desi, znači od Allahovog kada razuđer odredba. Zato kaže, kako kaže Resul Allah sallam u hadisu, koga bližava Mahmed, ka, a, imam muslim u svojom sahihu, kaže i Allahova odredba je čovjeku dobro. Kaže, ađebe nije bil mu'min, čudim se, odredbi, ili čudna je odredba vjernika. Sve je njemu dobro. Ako ga pogodi zlo, sabura, pa ima nagradu kod Allaha. A ako ga pogodi dobro, šućura ili zahvaljuje, pa mu biva dobro. I zato se lema razilazi, braćo, veliko razilaženje, je li bolje da čovjek bude iskušan, ne da će on pa da sabura, ili da mu Allah dadne blagostanje pa da zahvaljuje. Razilaze se, šta je bolje od toga Boga? Znači, zbog, zbog mjesta, znači, sabora čovjeku koji ima, je li, kada, kada je u pitanju ovaj, kada su pitanje nedaće koji čovjeka, koje čovjeka snalazi. U svakom slučaju, uzvišen je Allah te barek tela, sabr spominje u raznim kontekstima, na brojnim mjestima u Kur'anu Ako se ne varam, na oko 90 mjesta je spomenut sabr na ome, u ome ili ome kontekstu. I nema je ofe sabirune eđrehu bilani sab. Samo će strpljivi uzeti svoju nagradu bez mjere, bez računa. Znači, samo strpljivi. I ko shvati prirod ove vjere, vidjet će znači da je strpljenje neminovno. Ono Allah te bar da nas učinio oni koji strpljuju i da nas učvrsti na pravom putu dok ne napustimo ovaj dunjalog. Allahu te ala amin.